U sljedećem pitanju stoji, salamu alaikum, da nam uvaženi šejh kaže postoji li hadis da je poslanik sallallahu alaihi selleme kratio bradu u tirmizinoj zbirci hadisa i da nam kaže stav o muzici. Ne, nema hadisa u kome je Ali Sjetu Selam kratio bradu. Praksa poslanika je i ono što je naredio hadisa Ali Sjetu Selam da puštamo bradu. Fulliha wa kusu ševarib. Da puštamo bradu, ali skraćimo brkove. I možda je, eventualno da citirate šesti ajet suri Lukman u pogledu lehval hadisa, odnosno muziki, kakav je, kakav je znači islamski stav, možda to bude dovoljno da muzika u islamu nema mjesto na način koji je danas proširena u krugovima mnogim, da se koristi na način kao da, kao da je muzika nešto što islam dozvoljava. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala prazan govor pjesnika zabranjuje, osim da bude u njemu slavljanje veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. A muzika koja je proprađena instrumentima nije ništa drugo od zabluda i u čijem srcu čovjek koji naginje tome na takav način je zarobljen šeitanskim putem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala oslobodi od lutanja, vrati ga učenju Kur'ana Kerima i praksi poslanika, ali i kada će čovjek biti pitan šeitanu vrijeme u što je provodio. A prazan govori, muzika je od onih dijela koje šeitan voli i sa njima umrtvije srce. I znamo od hadisma a.s. da će biti od ummeta Muhammeda a.s. oni koji će oha, činiti halalom muziku kroz te instrumente i da će takvi biti pretvorani u majmune i svinje.